Był słoneczny wiosenny dzień, tu ludzi falował w koło. Wielki balon rzucał cień, pilot śmiał się wesoło. I wolno popłynął w górę, pilot na biały ptaku. Gondolę otaczały sznury, a on płynął do góry, nie czując strachu ten rzec, ten, nie, ten tłum cały zamarł z nogi i wszystkie twarze pobladły, bo z balonu wytrysnął ogień i górne liny odpadły. I wolno popłynął na dół pilot płonącym ptaku. Gondolę otaczały dymy, a on płynął na dół przed śmiercią płaczą.